Og dæna á getur hlustendur, uh, þátturinn uh, ESB neyða já er komin í lottið. Við hörum uh, eiliti fámennari heldur en gengur að gerist. Ég heiti Pátt Viljánsson og er gestastjórnandi í forföllum Frosta Sigurjóns og Óla Sarnarssona sem ætlaði að vera eina. Hérna. Báðir eru búin að taka efru fyrir gefiði hérna kvefvírusin og eru lagst í rúmið. En við höfum góðan gest hérna sem er Ólaður Ísleifsson, kennari við eh, Háskólan Reykjavík og hann er hrakkfræðingur á ment og við ætlum að reyna að átt okkur á stöðinu í Evrópusambandinu með sérstöku til, til Evrunar. Núna, Ólaður, er Evran, ef við byrjum aðeins á forsögunni, þetta er tiltula nýmynd, hvað eru einn kringu 15 ár síðan hún var ákveðið að hún skildi vera sett á, hún kom í gagnið um aldamotinn eh, þegar, þegar hortið tilbaka hvað heldur að hafi verið öllu heldur, svo reynum að orða spurningan öðruvísi, hvernig hefði betur verið staðið að innliðingu efrunar en uh, eh, raun var þá? Sko, ég held að sé mikilvægt aftur að segja því að allt peningakerfi heimsins er í ákveðinu uppnámi og þau vandamál sem að mér sjá í efru samstarfinu að þau eru líka hluti af þeim alþjóðlegu vandamálum Sko þetta var auðvitað mjög stór ákvörðun fyrir einstakar þjóðir eins og til dæmis þjóðverja mm. að sjá að baki sínu heittalskaða leiði mér að segja þíska marki og uh, það sem að kannski er að koma í ljós núna er það að, að til þess að standa saman fyrir ólíka þjóðir um uh, eina mynd að þá nægir ekki ein uh, peningastefna eins og maður lögðu upp með með uh, einn allsherri selabanka í, í Frankfurt, selabanka Európu þannig að selabankaríkjan eru nánast eins og eins konar bara skúfur heldur þar meira að koma til það þarf meiri samhæfingu á efnaðastefnunni á svæðinu og kannski sínir þetta gríska dæmi okkur, ekki síst að það er nöðsyn á því að halda miklu betur utan um ríkisjármálinn og samhæfa þau í miklu meira mæli heldur en gert hefur verið ef að það á að vera und að að, eh, að reyka samíla mynd yfir svona stórt svæði með ólegu þjóðum þetta verist sko reynslan sín okkur Hvað hérna er að þínum að eh, þið, sko, ef við veltum fyrir okkur, sko, lofti og gólfi í, í hversu mikla samræmingu þurfi, Nún er sem sagt eitt sæðlabanki sem að stýrir en svo eru ríkistjórnir eh, landana 16 sem eiga aðelda efraunni sem er hver með sína efnaðarstjórnun og manni sínist sko umræða núna að vera svolítið um sko hversu langt eigi að ganga í að samræma og þá veltum að líka fyrir sér sko hafa þeir sko stjórntækin til þess. Nei, það er til eitthvað sko sem heitir stöðuleika samtmáli og að hans að vilja hætta sér allt og langt út í það en en eh, eins og við kannski munum að þá haf, sko, eru gerð ákveðin skilirði eh, fyrir aðgangi að e, eh, myndsamstarfinu og þar að meðal eru að miskosti tvö skilirði sem að til dæmis lúta að ríkisfjármálum það er varandi hallana á ríkisbúrskáttum annars vegar sem á ekki vera meira heldur en tilgreint við mið og sömulegs með að skuldur ríkisins ekki vera meiri heldur en heldur en ákveði hlut allaf af landslæðinslega Þannig að eh, það er hugsanlegt að menn séu að horfast auðvið það að þessi skilirði hafi ekki eins eh, að séu ekki næg heldur þá þurfi eh, í miklum í miklum meira mæli aukna samhæfingu í ríkisbúrskapnum yfir höfuðatala á á, á, á eurusvæðinu og, og, og, og hugsanlega þetta sömuleiðis við um efnaðsstefnuna jafnvel í víðara samviki. Maður getur svona ímynda sér það að það sem að núna er að fara af stað í ljósi þessara reynslu sem mikil umræða um þetta, nákvæmlega um þetta aðri sem að þú ert hérna að vekja máls á og ég held að þetta sé bara byrjunin og ég get ímynda mér það að þjóðverjar muni leiða það og þeir muni ganga fremstir í hópi þeirra sem muni krefjast þess að eh, þáttakendur í þessu samstarfi muni með einhverjum hætti sem að menn já, eh, með þetta sæmilega tryggan fylgja stefnu sem að er þá ekki fallin til þess að grafa undan henni samílu mynd Já Þetta verðist vera sko eh, tekið nokkuð vítt svona til að byrja með. Það var, voru tillögur sem að bæði þjóðverjar uh, voru að setja fram og, og þeir í Barúso hjá frangatastjóninni í Brussel uh, kynnti sömleiðis sem gekk út á að, að hérna, fjárlög ríkja skildi vera kynnt fyrir uh, ríkistjónum annar ríkja og það komið þannig að fyrstu viðbröð voru frá mönnum eins og eh, Reinfeldt í Svíþjóð og, og Bretonum sem að spurðuðu sig upphátt býðinu við, eh, það er ekki við sem erum hérna í feikilum glannagstri eigum við að fara með okkar fjárlög til annara ríkja og þetta verðist sko séð hérna frá litli Íslandi vera heldur fálmkjönd hvernig blasir þetta við þér eh, svona, þessi, þessi viðbröð og, og, og hvernig menn er að reyna að ná utanum stöðuna? Já sko sjáum bara uh, að sko menn er að byrja uh, á ákala einföldum hlutum, ég minna menn standa fram með fyrir því að, uh, að það hefur ekkert að marka sko ríkisreikningin hjá Grekjum þá hjá Grekjum og ég minna þannig að það er kannski verið bara að byrja í kjallarhannum og og, og, og grípa til ástafanna þá eh, vantanlega eh, einhvers konar eftirlits með því að eh, það sé hægt að reyða sig á þær tölur sem eru gætnar upp um, um ríkisbúskapin í einstakku löndum. Ég býst ekki við að þetta sé sko bara bundið við uh, ekki bara bundið við Gríkland þó að kannski hafi hverju svona ramastæðis að það er. Það eru alveg hugsanlegt að til dæmis að á Ítalíu hafi verið svona vandamál einhver. Já, með okkur hérna Og hugsanlega víðar, svo ég bara nefnir það Já, það hefur svolítið verið rætt um eh, hérna svona eh, ólíkt eh, ólíka hérna aðkomi Suðurauruburíkja fjármálum versus Norðurauruburíkja með okkur er hérna Hjörti og Guðmundsson sem er ekki í flensu heldur bara hérna taðist í umferðinni en er mættur á svæðið Hjörtur, eða velti fyrir sko þessu hérna Norður-Európu eh, hugsuninni eh, í umgengni við fjármál sem við getum kannski sagt að sko, þjóðverðar séu dæmigerðir fyrir og svo eitthvað svona söðlagari eh, hugsun myndur við meta það svo að þetta er svona gagna, ólík nálgun á, á hérna, umgengni við ríkisfjármál til dæmis Já það hefur <clears throat> ófáir hagsbyggingar benda það að það væri náttúrulega ekki á þarna milli þessi hækjæri eru virðast vera mjög mörguleiti mjög ólík einberðis en, en það er kannski stæðstu umurinn er þarna á söður hérna, söður hlutan veru nórið hlutanum og það er bara eh, allt er þessu hugsun þjóður er að hafa náttúrulega eins og þessi yfir kannski forsvari fyrir þessa norrlægu hugsun sem er á snýstum það að halda verðbulgu í skefjun og, og hérna að meðan hinnir hafa verið að reyna ítundur hagust skils mér en hafi, þetta er svona ansi ólík hugsun og gengið erlega fyrir sælubanka Europasansins að, að reyna að, að koma til mótsvið þessi, þessi ólíku sjónumið og þó hann hafi nú eiginlega já, aðala eh, reynd að taka til þetta þýskra stöðu þýsk, stöðun í þýska, Þýskalandi og mér skilst að þjóður hafi nú sett það sem heilt skilir við því að taka þátt í efurinn á sínum tíma að það væri hérna, hvað það væri ekki stjórnlega domstólinn í Karlsruð sem að sem að hérna gerði hérna, setti það sem ákveði skilir að, að Efra myndi aldrei skada því stefnaðisl var ekki nálega þannig en hérna þannig að Þýskaland er náttúrulega staðista og að blúist að hakeru þarna á þessu svæði þannig að það er kannski ekki óeilegt því að teki ákveði til litið þeirra og, og fyrir viki hefur nú stýrivexti Sælabanka Eurósans verið mjög lágir undan fjöndum árum því það hefur verið svona ákveðin stöðnun kannski í Þýskalandi, það hefur ekki verið meina að vera nýtunda hagvistar og hérna og sem að var síðan kannski eh, já, ólíaldin hjá Írum til dæmis Já, sem alltaf komið á flegi færði þeim og það hefði kannski mjög lág á vöxtu Nei, þau eru sem var þurft að fóka hærri vexti og, og þannig, en þeir náttúrulega hafði ekki sjálfstæði vexti þannig að þeir gáttu nú lítið gert því þannig og, og þú hefði kannski geta bröðist meira við á öðrum suðum en, en gerðuð ekki mm. þannig að þetta er en þetta er ekkert sem var ekki vita í byrjun ég minna, ef þú skoða til dæmis um, Já, hérna, skilir sem að til dæmis Robert Mundell Nóbusvölandi hafinn setti fyrir hérna hafkama myndsvæði þá náttúrulega hefur öðursvæði aldrei uppfyllt þau skilir og, og eh, eh, Rifjaðu upp aðeins helstu skilirði sem er, já, sem er þá Já, hann setti þrjú skilirði og, og, og saði raunin að það voru nóg að við uppfyllt eitt er að til þess að þetta geti, geti nú gengið nokkur negin og það er reyfalegi hérna vinnuafl, það er sögjalegi í launum í rauninni og svo er það að, að, að, að hafkerins í takt Já. og núna, það er ekki það þessu öll staður Núna er þetta hérna, í uppnámi, það er alveg óhægt að segja það þjóðverjar gripið til þessu ráðs í fyrrakvöld að banna skortstöðu og, og núna í tvo sóláringa eh, er, er svona eh, markaðir mjög, mjög flögtandi svo ekki sem er að sagt hvað sko Ólafur, hvað heldur að, að kerfið eh, geti lengi verið í svona flökti, svona ójafið á þess að sko stór skað einhverja sko eh, megin þætt efnaðarslýsins? Já, sko, sko gjaldmiðlinn, <clears throat> hann er náttúrulega hotstein eh, eh og, og, og megin umgjörðu utanum efnaðarslýfið, þannig að alla svona trublanir í í sko varandi gjaldmiðlinn þær eru náttúrulega skadlegar og við þekkjum þannig að mæta vel hér á landinu færa höfum fengið reynsla því Já. sko, efran, sko hvað er efran? Efran er kannski þýstmark mm. sko sem að eh, er með utan á sér hangandi sko efnaðastefnu hinnar ríkjana sem eru með, ekki satt fyrir utan efnaðastefnu þýskans þannig að það er eðlilegt og skilanhægt að, að, að, að þjóðverjar leggja upp úr því að það fáist umbætur í því hvernig haldið er utanum gjaldmiðli en hugsi sér þá að öðrum kosti að já, hvernig á maður orðað það pent endur með þáttöku sína í þessu eh, í þessu samstarfi aðtöfum það að þessar aðgerðir uh, sko til bjargar Greiklandi þær eru kannski ekki að því að menn kenna svo óskaplega mikið í brjósti um Greiki, þetta eru auðvitað aðgerið sem að er ráðist í vegna þess að þetta gríska vandamál ógnar mm -hmm. samstarfinu mm -hmm. og ógnar efrinni þannig að uh, þessi leiðangur er náttúrulega björgunar leiðangur fyrir efruna Já. og auðvitað verður reynslan að skera úr um það hvernig tiltakst við þekkjum það svo vel að í öllu sem að snýr svona að fjármálamörkuðum og gjaldurismörkuðum og öllu slíku að uh, það, er, það getur verið mjög erfitt að spá fyrir um áhrif einstakra aðgerða mm. þetta þekkja menn úr þessari allsjölu eh, fjármála og bankakreppu sem að kannski sér nú ekki anþá fyrir endan á en er kannski að verlu leiti gengin yfir þannig að eh, ég held að það sé ekki um annað að ræða heldur en að þess að hingra við og sjá hvernig tiltækst og sjá hvernig menn meta þá stöðuna hverju sinni og hvort að það sé þarf á einhverjum uh, frekar aðgerum. Það er líka þetta að það svona, hangir einhvern veginn yfir uh, svo ógn að það séu fleiri ríki þarna uh, í sunnaverri Európu sem að gætu rataði í, í, í vanda, þannig til dæmis bara gerfallur Íberíu skægir mm -hmm. með Portugal og Spán mm -hmm. Nú og síðan náttúrulega er eh, sko eru náttúrulega lönd eins og eins og já jápil Breitland og, og Sviss sko þa, þá eru við að koma út úr eurusvæðinu mm -hmm. en það eru lönd sem að eru eiga það sammeinlegt með okkur að hafa mjög stórt bankakerfi reyndar ekki einn stórta tiltölu sem við vorum með kannski fjóru sunnum eða fimm sunnum eða eitthvað svo leiðis uh, eh, landsframvisland við vorum með 8-10 sunum og þó að þetta séu eh, miklar myndir og með mikla sögu stælispundi náttúrulega sérstaklega og svisneski fangin að þá auðvitað hefur maður séð í samtunlu við eh, menn sem að til dæmis koma af þessum svæðum, maður sér það í augunum að, að þeir og heyrir á málið þeirra að þeir líta auðvitað með skjelvingu á hvað hendi hér og spurja sig byttu gæti það sama orðið upp á teinunum hjá okkur þeir hafa í þessu löndum varið, ég leiði mér að segja tunnum gulls mm -hmm. til þess að verja sína banka og, og sitt fjármálakerfi Já. Já, það er óskaplega mikið sem er undir og með þessi umræða um hérna, stöðu bankakerfa í löndum eins og Breitlandi sérstaklega og einhverju markið Svís þar sem að þeir hafa núna í hvað er, er þau búin að vera í kringum ár haldt annað í þessu sem þeir kalla quantitative easing eh, sem er í raun og veru peningaprentun til að reyna að koma kerunarstað með óheirilegum þá skuldum eh, samfara þá vera óheirilega skuldir eins og opbera og menn er að veðja á að efnaðarskerfið svona nái snúningi en áður um aðeins komið á því sem er þá svona meira breyðara, vel, fáum aðeins í sko pólitíkinni þessu, núna eru þjóðverjar Eh, og, og tökum aðeins skref tilbaka inn í umræðinu með þjóðverða þýskamarkið sem að verður þá Evra pluss 15 annu lönd ef að þjóðverðar eru núna velta fyrir sér og segjum bara, reynum að lesa inn í spilin hjá svona þýsku stjórnmáli elitunni, hvernig hún metur möguleikana. Það hefur verið sagt að tveir möguleika séu gróðundráttu með efruðna fyrir hendi, annars vegar að eh, Gríkir Gríkjum verður sparkað út eða öllu falli verður stilt hann upp ef að Gríkjur og önnu ríki sem lendir sambarlegur stöð og Gríklandi núna ef að þeir kom ekki og ger beigis undir járnharðan vilja eh, hérna, þeirra sem að eh, fara með forræði sem eru þá þjóðverðar um að haga ríkisfjármálu sínum eh, koma að skikka því að þá farið er út. Hinnkosturinn er þá að þjóðverðar farið út Mm -hmm. og pælingin er þá svo sko að, að eh, þjóðverjar eh, þeir taki upp eh, þýst marka morgun þá myndi það hafa til, tiltrú meðan að grekkir mm. e, taki upp drökmu á morgun þá myndi ekki hafi ekki mikla tiltrú hvað heldur ja. þú Hjörtur? Sko í fyrsta lagi þá verðum alltaf kannski að skoða þetta í svolítið pínsögurljósi hérna þjóðverjar hafa alltaf, voru alltaf treyir að taka tát í að forða markinu ég held að Ólega verið komið unnaðaðan fyrir afruna sem er mjög skilinleitt þeir hafa vísu grætt ákveðið á, á þessu öllu sem saman hérna í þýljósið að nágrannaríkinn hafa ekki geta sérst þegar, þegar þurft að kannski gera sína, sitt hakkerfi sangjættinshafara þá hafa ekki geta fælt gengið til þess að sem við komum niður á þýskum útlutningi en hitt svona mála að þetta var svona ákveðin pólitík í þessu byrjun mitt er and fraklandsfónsetti á þrjum tíma hann setti þessum skilir fyrir því að, að þjóðurjar fengja saminlega Þýskuríkin, Östur og Vestu Þýskaland að þeir takja þátt í þessu þjóðurjar gerðu alls konar kröfur í því sambandi, til dæmis með þennan stöðuleika sáttmála sem, sem Óla myndst á þann um, um, um ákveðin skili sem hótt að tryggja það að þetta get ekki gert sem hefur gerst svona. síðan hérna gerist það nú að þjóður og frakkar brjóta þennan sáttmála árættir ár og, og minni ríkinu eru, eru sektuð eins og, eins og er hægt að gera en, en hinn er komist upp með, með þeim raukum að þeir eru svo stórir að það var þetta að fara að sekta á eitthvað þá þýtti það bara þeir eru lengur að koma sér aftur í, í, í, í hérna lag og, og þetta er nú aldrei svona ákveðin úlúðun erfarsansins og, og ítt undir þær skoðanir að, að það minni á stærri ríki sætnum ekki saman borð þarna en, en, en á þessum tíma þá var vilji fyrir því að fara alla leið taka upp samræmda efnaðarstefnu og, og allan pakkan og, og efnaðars ráðgjafar erfarsansins á þessum tíma þannig að kringu 1990 sögðu við, þau vöruð við því að það væri ekki nóg að taka bara upp penningmálastefnu og samíla mynd, það er því fleira að fylgja með eins og ólag kom inn og það er það að koma sam, meiri samræmingi efn þess málmur svo framins en það var ekki pólitísku vilji fyrir því þá Nei, en núna er ákvæð... saga svolítið að Örbusamhansins að fara í genum krísur og taka næsta skref Það er svolítið svolítið, það var nú einn eh, þingmaður á Örbusamhanstinginu síðan það ekki ákveðlega sem sagði nú um mig að, að það væri nú bara einhvern veginn þannig einfjöldum álega að Örbusamhandi hefði þrýfist á krísum í göndtíðina en við byrjaði á setni heimsturöldinni síðan hefði þetta bara þrætt hvað krísum kom upp og alltaf hefur það ítt undir mér samruna en, en hérna en málið er að, að eh, það verðist að vera tekin ákvörðun þarna um 1990 að fara eins langt og þeir töldi sem komast þá býða svo breytti næstu krísu og þá getur við tekið næsta skref það verðist að vera að gerast núna Aha. núna eru þjóðverður og ég, ég hef mikla samið þjóðverðurinni þeir töldi sem þurfa að taka þetta skref á sín tíma til þess að geta saman í skríkin og ímislega svona en núna eru þeir náttúrulega ægilofandum álum því að þeir, þeir, það er eiginlega afskaplega errið að fara aftur og bak eins og þú segir, ef að þeir fara út eh, eða ef, segjum, byrjum á því að þau sparka krikkjunum út eða, eða það verður niðurstan, þá náttúrulega eru menn búin að, að eðilegja ansi mikið fyrir þessu, þessu, þessum Európusamruna og, og þessari, hugs, segja, þessari hugsun sem á að vera þarna baki um svona ákveðna samheldni og svo framvegis e, og það náttúrulega gerist nákvæmlega sama ef þjóður fara út þá þetta er spurningunum það annarkvæmt að, að sko hagfræn myndi kannski segja það, ólega það ekki það með betur en ég að það væri skynsalast að henda bara krikin út út frá svona, þú veist tíu miljónar þjóð og við þetta þá sem eru ekki að það er pólitísk kannski ekki vel nei, en þá er þetta líka búin að skemma sko þessa, þennan Evrópusambruna, þannig að þetta er svona tveislamið kostir En hvað, sko, ef við veltum við aðeins fyrir okkur sko, kostunum sem menn standa fram með fyrir núna, sko er eh, heldur Ólafur að menn geta bara býðað í jakslinn og reynd svona að, að nýka málum í rétt átt og fá eh, hérna, skuldsettu ríkinn til að taka á sínum málum. Það var nú einhver þarna í Europasambandi sem sagði um þennan Björgunarsjóð upp á 750 eh, miljardar efra að skilirinn til að fá úr honum ætti að vera svo strönga menn vildi helst ekkert fá úr honum e, sér þú fyrir þér úr því sem komið er núna að, að svona, hvað getur við sagt svona, e, svona tiltölu að milda afstafa e, stjórnvalda geti sko lóðsað eh, hérna, þau ríki sem er í erfiðleikum í gegnum kreppunni eða þarf eitthvað sko mjög stórt að koma til? Sko mér finnst það nú ekki hardar kröfur að gera til dæmis til Gríkja að eh, þeir skili ríkisreikningi sem að sko, takandi marka á <laughs> Þeir fara út á gödunar og kveiki í sko og finnst þetta mjög ósækland Við byrjum eh, gríska hlustendur út af afsökunar á þessu En eh, já, við óskuðum þeim bara líka góðs í þeir verðuleikum sem þeir eru í núna En eh, sko þetta er náttúrulega, er náttúrulega svo mikið hagsmunamál fyrir stóru ríkin og reyndar fyrir alla að, að þetta samstarf lukkist að auðvitað munir menn leggja mjög mikið á sig uh, áður en að menn fara að grípa til svo alvarlega aðgjör eins og þú ert að nefna hérna pál það, það tel ég nú alveg öðrusmál sko og ég <clears throat> svo sem get ekki spáð fyrir en það hvort ríkið er fyrir út sko Gríkland eða Þískaland en, eh, en ég menna þetta líka þetta samstaf náttúrulega eins og við vitum er náttúrulega sko knúið að verlu leiti áfram af sögulegum ástæðum og, og stöðu Þýskalands og sambúð Þýskalands við, við sína nágranna í ljósi sögunar allt þetta, þetta allt þetta náttúrulega þekkja menn sko en miða við þá reynslu sem að núna hefur fengist að þá eh, sínins manni alveg einbóðið að að eh, menn munu fara mjög vel yfir það hvaða umgjör þarf að skapa eh, utanum efru samstarfið, utanum myndbandalagið til þess að það raunverulega fái staðist. Það er, ég held að menn hafi fengið svona út úr þessari reynslu núna ákveðin viðveruna ljós sem að menn sem ég efast ekki um að menn munu og séu að eh, sko taka mjög, mjög alvarlega. Já, við skulum gera hlið núna stutt þátturinn ESB eh, e neyjaði ákjæmur að vörmursporin Við erum hér á vaktinni með ESB Nei eða Já. Ég heiti Pál Viljánsson og með mér sem gestastjóðnand er Hjörtu Guðmundsson. Gestur okkar er Óla Rífslefsson, hagfræðingur og kennar við HR. Við vorum að ræða um efruna eh, og stöðumála í efrulandi. Eh, það er vanséð eh, hvernig og hvenar rók hennst aftur á en Ólaður þú opnaðir á samtalað okkar áðan um um hérna stöðu í fjármálum heimsins almennt og talaður um sko að allir gjaldmiðlar eru undir ákveðinu álægi er, er, er hægt svona að segja að, að svona, þessi allþjóðlegi vandi sé að það hafi verið of til of mikill pappirsauður sem þar núna skrifa niður að afskrifa og glíman er þessi hvernig og hverjir bera þungan Sko það þetta sköpuðist mjög sérstakar aðstæðir hérna í eh, heimsbúrskapnum uh, eh, í byrjun þessar aldar. Þá voru búin að ganga hérna yfir uh, þessi miklu áföll sem að skóku alla markaði. Annars hefur þessi bóla sem sprakk með, sem var kend við netið. Já, dot com bóla. Svo kvöldu dot com bóla. Já og uh, síðan náttúrulega uh, frá sjónuhóli bandaríkjana sérstaklega en þau eru náttúrulega ákvæmlega vega mikið hlastur í hins búskapnum að það náttúrulega þessar hriðverk ára sér 2001 settu svona uh, hlutina í ákveðin farveg og sem viðbröð við þessu öllu saman og kannski fleiri þáttum afsækið að þá er Mörkus úr stefna á hálfu bandarækjumanna að reyka það sem að kallað er mjög svona slög peningamálastefna með mjög lágum vöxtum og þannig að eh, Þetta náttúrulega hefur áhrif út um allan heimsbúskapin og vextir verða mjög lágir og það er sem sagt samfara þessu að þá er gífurlega mikið frambóð af peningum sem eru að að leita sér að, að eh, já, sem að menn eru að leita sér að koma í vinnu og þannig að sko, heimshagkerfið er alveg fljótandi í ótyru fjö og hluti af þessu ótyra fjö uh, eh, uh, eh, rann hinga til Íslands það var eina fórsöndunum fyrir uppganginu hér og, og, og, og útrásunni og þessari hrikalegu svo hérna er alltaf bólu sem að síðan sprakk með þeim aflegu sem er þekkja þannig að sko það eru þessar sérstöku aðstæður sem að verða þessu valdandi að, að þetta búið að vera mjög sérstöku tími í heimsbúskapnum og reyndar er það svo að sko mikilvæg lönd í heiminum eru að glýma hér áratugum saman við mikil efnarsvandamál ef við tökum bara sem dæmið þá tökum við Japan sem að sko sem að eh, sem að eh, búa við það að, að eh, þar er lítill hafastur ár eftir ár eftir ár eftir ár og fækkun þjóðarinnar og stefnir í alveg stór alvarlega stöðu þar á einan ekki margra áratuga það verður, það verður hérna, þýliku samtráttur í mannfjölda þar að annaðis hafa menn ekki séð Þannig að, að öllu þessu samalöðu þá, er, þá, er, þá eru mikla hræringar og svona þungir undirströymar sem, sem að móta þetta efnahanslega umhverfi sem við, við búum við núna og allt þetta gerir það sömulegsa verkum að óvissanum framtíðina er auðvitað þeimur meiri. Já, við erum að eh, sjá íslensku krónuna resast núna nokkuð þokkalega síðustu daga í á sama tíma og hefran er, er að taka dífu, gagvart all heldur hjörtur að, að, að við séum með svona korktappahakkerfi sem að flýtur ofan á olgusjó heimsviðskiptana Já, það er náttúrulega að segja sér sjálft að það var ekkert ný tíðundi að Íslandsir krónu náttúrulega er, er lítil gjaldmiðl og uh, það var tekin ákvörðinu sín tíma náttúrulega um að setja hann á flót og, og hérna og svo hefur hún svo að gengið náttúrulega allt og hátt og og rapaði og, og, og það er nú margir sem að, hérna, maður er að sjá mm, einhverja í fjármála speikulanda tala um það núna núna sé hugsa, eitthvað, eitthvað sé bara að gerast með öðruna hún sé bara hafi verið alltaf hátskráð og sé hugsalega eitthvað að e, já, rapa, hún hefur rapað um, já, ég veit í hvað, það eru 15% eitthvað hundvaðin dögum og, og eitthvað aðeins jafna sig á milli en, en, en, eitthvað, en það hefur ekki verið mikið með við hitt þannig að um, en það er náttúrulega staðrind allir eh, gjaldmiðlar sveiblast og, og efurna sveiblar það er náttúrulega bært saman dal og efur á síðust ára þannig að það er verið gríðilega sveiblur þó er kannski ekki sveipað á íslenski krónuna en en, en efurna er náttúrulega leika í rauninni fastgengis gjaldmiðl þar að segja, ef við vitum ekki með efur þá náttúrulega væri það í rauninni eins og að taka upp fastgengistefni og, og, og, og var það ekki stigli sem að benda það fyrir ekki svo lengur síðan að menn eru nú að það verður nú ekki allt endilega kannski sko efra eða þú veist, hvað segast gjaldmiðlin, stöðulegi gjaldmiðlun væri ekki endilega allt því að mennur það eru náttúrulega skiptið máli stöðulegi öðrum sviðum og heldur gjaldmiðlunum nokkuð stöðum og þá kemur bara sefnilega fram ekstra anstæðlunum í atvinnstíðun og ég held að það sé svolítið það sem að hefur gestlunum sinna örfisvansins, það hefur verið eh, viðvarandi á síðust árum talsett mikið atvinnuleysi viðast hvar já, svipa atvinnuleysi og við erum með núna hefur bara þekst í mörg ár í mörgum þessu ríkjum og, eitt, eitt sem er, að er, er svona... kannski aðtiklisvært í þessu uh, eh, þjóðverar, þeir þóla ekki verðbólgu, það er bara svona ingætt í það trúlega frá væmaliðeldunni það með þurftu hérna, vörubíls farma til að vera átt í búð og kaupa af seglum til að kaupa rúbröð <laughs> Eh, Suður-Európa eh, er með annað mentalitet og kannski verðbólguhugsun sem er kannski eh, tengdar okkar ætlaði að sé hugsanlegt að hluti af sko þóli gagvar sko flökti gjaldmiðli ég meina ef að Evropabúar hefði þólað viðlika flökti sínum gjaldmiðli og við höfum þólaði okkar síðustu missir þá náttúrulega væri komin styrjöldar fyrir löngu en, en, en sko við höfum við höfum eins og þú varst að segja hérstu sko bara veðjað á aðra þætti sko að við viljum frekar til dæla hátta aðtunistig og við fórnum þess vegna auðveldlega krónunni. Er, er hugsanlega sko að, að, að de, hana, eh, erfiðleikarnir í Efriðlandi eru svona endurspegla sko ólíkan eh, þjóðarkúltúr í umgengni við efnaðslega verðmætti? Hvað heldur þú, Ólaf? Þetta finnst mér ekkert, ekkert frálegt hugmynd að það með getið sannsvið að færa en þú ert hins vegar að, að náttúrulega opna hérna náttúrulega mjög áhugaverðu umræðu um, um uh, uh, sko hvaða hvaða skilir því þjóðar búskapnum eru sett af þeirri umgjör sem hann býr við sem eru þetta kjaldmiðlin við höfum sko við erum náttúrulega höfum íslætingar höfum marga fjöruna sopið og, og uh, erum <clears throat> erum giska vön því að eh, hlutinni seiflist eitt hérna nótæpilega þó var það þannig að hrunið á krónunni sem að reynda var nú að mesturleiti gengið yfir þegar bankarnir hrundu er náttúrulega út úr þessu korti það er náttúrulega slíkt hrun að, að það er um, að, að það þarf að leita sko langt eftir eftir, eftir sko samjöfnuði við það En ef við bara lítum á okkar stöðu í þessu að þá eru við í þeirra stöðu að hafa gert já, svona ákveðna þjóðfélagstilrun sem á hófstilna 2001 með því að fleita minsta gjaldmiðli veraldar, minsta sjálfstæða hérna gjaldmiðli veraldar á minsta viðskiptasvæði heimi 300.000 manna markasvæði og að því að þú varst nú að tala um sko kortappa líkinguna að þá náttúrulega var, eh, var krónan eins og einhvers konar kortappi á þessu úttafi heimsfjármálana eh, þessi, þessi tilraun er eh, náttúrulega mistóst með herfilegum afleðingum það er kannski allt og langt mála að fara yfir það einstökum atriðum en ef við bara lítum á aðstöðuna sem við erum í hérna núna við erum hérna með verðlösa gjaldmiðl þetta þekkja allir sem hafa keist sér kaffibólla á flugvelli í Erlendri flughöfn að það er með þurfa að borga fyrir það í íslensku krónum sem er myndu aldrei nokkuð tíma fást til að borga hér á íslensku kaffihúsi hvað þá er mér kaupað sér bjórglas eða eitthvað annað við erum hér með gældmiðl sem að menn treysta sér ekki til þess að reyka nema að reysa í kringum hann ramgerða vikeringu sem eru gældirisaftin Þannig að við erum eh, sem sagt komin með svona austurþíska austurþíska peningamálastefnu hérna núna og sjáum einhvern veginn ekki alveg út úr því við, eh, ef maður má nefna hérna að sko stjórnmálavettangurinn er ekki búin að leggja þetta niður fyrir sér þannig að menn sé hér með mótaður hugmyndir þetta á við um flesta flokka það er þannig að atunum lífið þarf að, að búa við sæmileg skiliri til að það geti starfað og það eru þar sem að verðmættin verða til og það er þar sem að uh, peningarnir komi uh, uh, koma til þess að almenningu njóti hér hagsaldar og það eru þaðan sem að, sem að skattpeningarnir koma til þess að það setja að reyka hérna velferðarkerfi af í þenn gæðarflokki sem ég gerir áfyrir að, að þjóðun ætlist til þannig að hér er eitt sko stærsta, eða ef ekki bara það stærsta efnahagsmál sem við stöndum fram í fyrir að það er framtíðarskipan uh, sko kjaldirismáluna hérna. Já, og hver getur það verið? Ef við gefum okkur tvent uh, eh, eh, sem er annað mjög nærtakt og aðeirlegt og hittir kannski aðeins spekulativt. Fyrstulega að ríkisfjármál í okkur er þannig að við þóttu færim í hraðferðinni Európsamandið, uh, bara svona umræðuna vegna gefum okkur það. Þá tækjum við ekkert við efru næstu 15-20 árin, þannig að við þyrtum til nokkuð langstíma að búa við einhvers konar hérna, aðra annað fyrirkomalag en efru og hitt líka að miða við stöðu í Evrulandi þá er bara alls ekkert víst að Evran verið til <laughs> þegar og ef við, við hérna getum hérna mögulega sóttum umræðan hinga til og ég er alveg hjartalega samála með sko að stjórnmálakerfið það hefur ekkert nátt nefni samstöðu um þetta og þetta er enþá afar, afar tætislega umræða en frá þínum sjónarordni sem hafðræðins og, og svona akademikir hvað sko getur þau sagt að við höfum tvo, þrjá, fjóra kosti eða, eða hvernig myndið þú tekna þetta upp? Sko í fyrsta lagi veit ég ekki um hvaða fórsendur þú hefur fyrir þessum 15-20 árum og öllu sama því. Það er eitthvað sem, að, sem ég ætla ekki að blanda mér í en sko staðan, það er þetta verður að viðkynast að staðan núna er svo letið flóknari heldur nú var fyrir nokkru misserum. Þessi vandamál með eruna eh, núna og þessi óvissa sem hefur skapast í kringum hana, hún gerir alla, alla aðstöð til þess að greina þetta miklu flóknari sko ef að það hefði mótt gera ráð fyrir því að að, eh, að eh, hlutinu væri lægi í Eurolandi þá náttúrulega lægi beinast við fyrir okkur að mínudómi að eh, leita eftir því að að við fengjum aðild að uh, euróska myndbandalæðinu náttúrulega um farveg aðildar að Europasambandinu þannig að við værim hér þá bara með sömu mynd og gerist og gengur í okkar helstu visskiptalandum og það er þetta alveg rétt eins og hér var nefnd á þann það er náttúrulega uh, eh, eh, fastgengistefna sem er þar með hér komin á ég held að menn í þessu sambandi uh, þetta er þetta um laung og mörg og flókjunumrað og náttúrulega mjög margi þættir sem að þarna þurfa að koma inn sko það að ákvarða svona, svona heldarskipan á efnahansmálum einni, hjá einni þjóð það er skipularsmál það er ekki sko lausn á einhverjum sérstökum efnahansvanda það er alltaf efnahansvandi það verður alltaf efnahansvandi e, í mannlegu félagi, alltaf og uh, e, vandamálun eru bara breytileg frá einu tíma til annars það að fara úr einu skipulagi í annað, það gerir það verkum að menn eru þá að takast á við annars konar efnahansvandamál, þetta er í, í gamla skipulæginu. Og þannig er spurning um pólitík. Og þannig er, þann er auðvitað spurning um pólitík og þannig er auðvitað spurning um gildismat og, og um forgámsröðun og allt saman þetta. En það er líka nöðsynlegt að horfast í augu við ákveðna staðrendir. Sko, við vorum í þeirri aðstöðu uh, með flottkrónuna að við vorum eh, ekki með sjálfstæða peningamálastefnu nema að nafninu til. Við höfðum í raun og sanni ekkert peningalegt sjálfstæði hér. Sælabankin að nafninu til uh, ákvað vexti en hann gæti ekkit gert það nefna með hliðsjón af vaksta ákvörðunum annara sælabanka og í ljósi uh, stöðunar gagvart útlöndum þegar uh, hann leita á fjárströma að og frá landinu og allt sama það. Í annan stað þá hafði hann bara nákvæmlega ekkert vald yfir, yfir gengi ugjaldmiðelsins Eh, hann eh, sem sagt eh, hérna krónan náttúrulega hrundi í höndunum á Sælabankana þannig að, að þessu virtu að þá sjá með það þetta að, að, að íslensk stjórnvöld, innlend stjórnvöld höfðu ekkert vald á á þessum atriðum og höfðu í raun og sanni að þá var e-, e-, engu til að dreifa hér sem að maður myndur kalla eiginlegt sjálfstæði í peningamála. Þannig að mér finnst að það verða að vera útgangspunktur að, að þeirra með ræða þetta og ætla að fara að höfða til þess að, að eh, menn fargi einhverju sjálfstæði í, eh, í varðandi ákvarðanir um peningastönduna að þá er þar verið að tala um hlut sem er í raun og veru ekki til. Hann er ekki fyrir hendi hér. Jú, en það er líka hægt að líta á þetta þannig ólega verið að meðan við höfum Sæðlabankan, meðan við höfum krónuna, þá höfum við fullveldi til að farga því. Værum við komið með efru, þá höfum við ekki fullveldi til að farga efruðni. Já, ég vona að þeir sem að, <laughs> ég held að nú rétt að vona þeirra vegna sem að vilja halda fram uh, íslensku krónu að þeir hafi einhver sterkari rökaldinu þau að við myndum glata fullveldinu til þess að hlaupa sko fram af björgum eh, Já, ef við, í, ef við lítum á sko, stöðu stöð grekja núna sko, ef við lítum á stöðu grekja núna, ég vil íra að, að þeir írar að vísu að gera tilhörna sín ágætlega sem er svona innri devaluation að gengisverðling innanfrá en, en grekjir hefur þeir haft sína drökmu núna, þá er fyrstulega hefur ekki fengið þessu uppseflu og þeir getu laga sig en, en, en þetta er eins og vast að benda á markflókið og, og hérna, ákala marki þættir og ekki síst pólitíski sem kom inn í þetta því að þetta er að einhverju marki skipulags skástrygg hagfræðumrað, einhverju marki er þetta spurningum um hérna, lífsín hvað hva heldur þú, eða já, lífsín í, í, í, í svona pólitísku samhengi hvað heldur þú Hjörtur að, að sé uh, í framtíðinni fyrir grónuna? Já, ég verði að segja eins og er að, að akkurat núna allan að þá hef ég meira ágjur af framtíðarunar en krónur, <laughs> en hérna um, ég held að við getum hatt krónu eins og lengi við viljum, það er bara spurning með hvað eh, skilirum um, eh, gott að það hef ekki verið Jóða Jósi Stiglitz sem var aðeins og við þessu flótgengis mála á sín tíma um 2000, árið 2000 og setti fram hugmyndunum um það að, sem að spyrst skýrslu til Sælabankar sem um það að, að það væri nú það sem hann kallaði nú gældirisvarnir en heiti vist er kallaði aðalur umröðu gældirishöflur en uh, þar sett hann fram ákveðna hugmyndur um gældiris uh, svona stuðning við gældimilin sem hann kallaði það sem að í rauninni myndi ekki trubla atvinnulífið í rauninni en neitt teljandi hátt Eh, nema ef að menn væri að flytja 1-3 miljardar enn í landið fyrir háti og 3 miljardar út á landin eftir háti þá þurftum menn að, að ræða það við sælubankan mm. og sjálfur sér þá held ég að finnst mér þessi umræðarsli skvítið með það að, að þú veist að það megi ekki vera sko, sko við erum lítið gældmiðl mm. sko kostandi er alveg þeir við, getum, við, við get, erum með lítið gældmiðl og það þarf að ljósta það þarf eitthvað stuðning framtíðin ef við ætlum að vera með hann uh, og eins og ég segi það þarf ekki að vera mjög íþingjandi og sjálfur sér eh, kannski ekki neitt íþingjandi nema kannski ykkur svona starri starri, starri samengi en hinn mögulegin er náttúrulega eins og ólega nefnir að það er að taka upp hugsalega taka upp eruna, það er nú einhvern nefnd að taka upp dólaran hugsalega með einhvern samningu bandaríkjumenn, ég veit það ekki En er það raunend, er það ekki dauð umræða núna og verður um drúa hrýð? Sko? Nei, heyrir haldt annars læð Nei, nei, sko, já við með eruna, sko Þeir redda sko- sér ekkit, sko, á næstu viku Sko, menn verður náttúrulega að hafa það í huga sko, að Európa-sándi er ekki gælmiðl og ef við gungum í Európa-sándi, ætlum að taka upp um það að taka hann upp um einlega með einhverjum hætti það er svo sem önnur umræða mm. en þá náttúrulega verðum við hann að ræða allan pakkan og þá erum við komið með sjáurlitmálum, við erum komið með fjöldlitmálum og allt þetta og, og þá er spurningum hvað viljum við forna fyrir, fyrir þannig gjaldmjöl eins og við segjum, við veitum ekki hvort það verður til eftir þegar við loksins getum hugsanlega að tekið hann upp en, og það er annað í þessu sambandi sem ég veist mér aðtýrlisvert að það er þessu umræða sem að sem ég svolítið var hugsa um undfærið, það er uh, þegar við lendum í þessu vesinu með bankarhunu og það við þurfum að leta aldrei ekki aldrei í sjósis og það allt, að þá var mikið talað en um það að ef við hefðum verið í Európa-samandið hefðu ekki þurft þess. Mm. Síðan komið þarna þrjú Európa-samandiðsríki í Östur-Európu, Lettland, Ungverðland, Rúmeníja og, og þurfti að leita eftir aðstóð uh, eh, aldrei ekki aldrei í sjósis. Tölur reyndu við Európa-samandið fyrst, Európa-samandið bentu aldrei ekki aldrei í sjósin. Eh, Stæðstu luti aðstóðan við þessi ríki að minnskutið tvö þeirra kom frá aldrei ekki aldrei í sjónum, ekki Európa-samandiðru og þá sað, var sagt að þetta er ekki það marka, þetta er ekki ríki með efru síðan ekki um Greikland mm. og ef maður horfir á þetta í hild hvort það er þessi neyðarsjóðu núna sem var stopnaður aðstofnum í Greikland eða all þessi þrjú ríki í hvert einasta skipti hefur Európsandi ekki treyst sér til þess að hjálpa þessum ríkjum á þess að aldrei gældur í sjóðinu hefur komið Nei, þetta, þetta undirstrykar þessar stöðu að þeir sem við, eh, og þá erum kannski aftur konar upp á spúntu umræðinar að þeir eru konum með samilega mynd en hafa ekki e, eh, jórntæki og, og umgjörð til að Eh, fara með hana eins og til dæmis allir ekki stjórnir í bandaríkjörnum hefur til að fara með dollaran og þá er það spurning Ólafur er, er ekki sko gróðlega sko hægt að veðja annars vegar á að efran líðundi lok eða að þeir búi til þessi stjórntæki Hún líður undir lok nema þessi stjórntæki verið búin til það er ekkert um það að ræða það verður að, eins og við erum búin að tala um hérna í þessum þætti, það verður að styrkja umgjörðan utanum, utanum efruna ef hún á að fást staðist. Það, eh, sem þýðir meiri miðstyrring eh, í, í, í efnaðasmálum í það minnsta. Sem þýðir það að Európa-samlandi komi bara í, í rauninu orðið að ykkurna rík nefna nafninu til. Já, menn geta líst í með þeim orðum sem að menn kjósa en, en e, það er alveg ljóst að menn geta ekki reikið hér e, samílangjald meðil og stutt hann bara samílir í peningamálstæðinu. Það verður að vera það verður að vera víttakari samvinna í efnaðasmálum hendur en svo. Sko en ef við lítum bara á okkar stöð þá veldi ég sé alveg rétti á hýrti að, að við getum auðvitað alveg haft krónuna og það er ekkert sem að stoppa okkur í að hafa hana en við hljóttum að, bara að meta það uh, okkar hagsmunni í því sambandi. Nú er aðstæðið þannig að við eigum enga kosti að hverfa frá henni í bráð og verðum að bjargast sem best við getum við þær aðstæðið sem við höfum. Þær eru þetta mjög þröngar, eh, austur þýsku Eh, umgjörð hér með öllu því sem að, því fylgir og sem auðvitað hamlar hér auðvitað öllum efnarslum uppgangi og, og uh, sko kemur í veg fyrir um, efnarslega hagsalt sem við hugsaðum að getum eh, öðlast að öðrum, öðrum kosti en og, það, og ég held að það sé bara mjög mikið mál sem að, að verður að fara hér í og að, að leggja niður fyrir sér þessa já þá kosti sem að, sem að kunna vera þannig uppi, þeir eru þetta ekki margir og ég held nú að umræðan hér hafi nú alveg leitt það í ljósa að sko einhliða upptaka á annari mynd er er, er sko það er einhvers konar drömsýn sko, það er ekki eh, neyn alvarleg umræða að minni hekju og e, raunar mætti orða það svo að það væri vísasta leiðin til glötunar því að ef að mönnum er þið sagt að þeirra einu staðir í böngum væru innleysanlegar í bandarækjartölum og þá myndi náttúrulega e, myndi náttúrulega bara gældir í sjóðurinn þurkast upp og e, ef erlendir aðeila sem hér eiga íslenska regnir ef þeim væri sagt að, að eh, þær væru innleysanlegar segjum í bandarækjardal eða í Svísfranka eða í Norsku Krónu eða hvaða myndir þetta nú eru sem að mennur að tala um að, að taka upp einlega og þá er það náttúrulega bara þá er það bara stór orði það er bara þjóðagjaldrótt, það er ekkit, ekkit annað þannig að, að og ég held nú að umræðan sé nú búin að skila því að, að, að það er engin að ræða þetta í, í neittn alverðu þannig að e, þetta er sem sagt spurningum um að meta hagsmunni auðvitað þarf að sjá til hvernig hvernig mönnur reyðir af í Eurulandi til þess að meta uh, okkar aðstöðu kakvar því. Það er eðlilegasti kosturinn sem að við blasir ef að, ef að, ef að hlutinir fara þar þannig að, að sem allir vonar eh, hérna, myndi ég ætla. En sko, og þá þarf, sko, slíkt hagsmunum að það þarf að vera, sko, alvöru mat. Það, það þýr ekkert að koma hér í hverju sjónvansvittalun og fætur öru og segja við þjóðuna að, að kostinni séu fleiri en gallarnir eða þetta séu einhvers svona talning. Þetta er ekki talning, þetta er, þetta er heilstakt mat á þeim lífskjörum sem að þjóðin getur vænst þess að búa við í einu kerfi samanbori við öðru kerfi varðandi skipan kjaldismála. Þannig að það er spurning sko í ljósi uh, þess að Evrólandir að brenna hvort að við umskýrum þáttinn og segjum EU nei eller já og tölum um politist union við Norge í staðin en það er því önnur ella, önnur umræða Eh, ég veit ekki hvað þú færð þessan yðstum. Ég er að spá í hérna í norsku krónuna sko að því að efran er ónýtt en, en þú er kannski meiri trúan heldur en ég og, og það má Já, hafa. Já sko, þú þarft ekki að vera rosalega vel aðeins í stjórnlungu eða bara sögu þjóðuna til þess að að vera algjörlega bara bólusettur fyrir öllum slíkum hugmyndum að minni ekki. <laughs> Takk fyrir það. Ólar Íslefsson, eh, eh, Hjörtu Guðmundsson og ég Páll Viljánsson þakkum kellega fyrir þessa klukkstund með ykkur í þættinum ESPN e Nei eða Já. Takk fyrir.